Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ Իրադրությունն առաջնագծում Արցախի հանրապետության նախագահը ստորագրել է հրամանագրեր պետական ապարքևներով ապարքեվատրելու եւ պատվավոր կոչումներ շնորհելու մասին։ Մեկնարկել են ԼՂՀ հրճակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումները։ Անկախության դաս Արցախի պետական համալսարանում։ ԼՂՀ օմբուդսմենը հայտարարել է դպրոցական շարադրությունների մրցույթ։ Այսօր սկսվել է նոր ուսումնական տարին, նշվում է գիտելիքի եւ դպրության օրը։ Բացվել է դասասենյակ ապրիլյան պատերազմում զոհվածի անվամբ։ Սեպտեմբերի 1-ի տոնական հանդեսներ դպրոցներում։ Էդգար Խաչատրյանը հունահռոմեական ոճի ըմշամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնության բրոնզե մեդալակի։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Օգոստոսի 31-ի լույս սեպտեմբերի 1-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի տարբեր հատվածներում հակառակորդ հրաձգային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 32 անգամ, հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով ավելի քան 300 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է ԼՂ ռազմական գերատեսչության մամլոյ ծառայությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության հրճակման 25-ամյակին նվիրված տնական միջոցառումների շրջանակներում նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում ներկայ է գտնվել պատանիների զանգվածային կրոսավասկի մեկնարկին։ Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության համաձայն երկրի ղեկավարը կարևորել է նման միջոցառումների անցկացումը հանրապետությունում մատաղ սերնդի ֆիզիկական եւ հայեցի դաստիարակության տեսանկյունից։ Միջոցառմանը ներկային ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ, ներկայացուցիչներ Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Արցախի հանրապետության հրճակման 25-րդ տարեդարձի կապակցությամբ նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագրեր պետական ապարքևներով ապարքեվատրելու եւ պատվավոր կոչումներ շնորհելու մասին։ Համաձայն հրամանագրերի ԼՂ պետական սահմանը պաշտպանելիս եւ հայրենիքի պաշտպանության համար մղված մարտերում ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար Մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով ապարգևատրվել է 7 հոգի, մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով 1 հոգի, արիության համար մեդալով 9 հոգի, մարտական ծառայություն մեդալով 267 հոգի, որից մեկը հետմահու։ Արցախի, Հայաստանի եւ արտերկրի մի խումբ պետական, հասարակական եւ քաղաքական գործիչներ, Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի ակտիվ մասնակիցներ, ազատամարտիկներ, Դիվանագետներ եւ բարերարներ ապարգևատրվել են Գրիգոր Լուսավորիչ Շկանշանով 8 հոգի, որից մեկը հետմահու, Մեսրոպ Մաշտոց Շկանշանով 18 հոգի, Մղթար Գոշ մեդալով 11 հոգի, Վաչագան բարեպաշտ մեդալով 16 հոգի, Անանիա Շիրակացի մեդալով 12 հոգի, Երախտագիտություն մեդալով 78 հոգի եւ 4 կազմակերպություն։ Գիտության, մշակույթի, արվեստի, առողջապահության եւ տնտեսության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար մի խումբ անձանց շնորհվել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումներ։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակոս Սահակյանը սեպտեմբերի 1-ին Ստեփանակերտի օթանավակայանում դիմավորել է ԼՂ հրճակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված Տոնական միջոցառումների շրջանակներում Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր գիտելիքի եւ դպրության օրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այցելել է Արցախի պետական համալսարան։ Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի ու կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասլյանի ուղեկցությամբ Խորհրդանի ղեկավարը ծաղիկներ է խոնարել եւ հարգանքի տուրք մատուցել Արցախյան ազատամարտում զոհված ուսանողների հիշատակին նվիրված հուշակոթողին։ Ինչպես տեղեկացնում են Խորհրդանի մամլոյցարայությունից, ազգային ժողովի նախագահն այնուհետև համասանի մեծ դահլիճում հանդիպել է պրոֆեսորադասախոսական կազմի եւ ուսանողության հետ։ Աշոտ Ղուլյանը ներկաներին շնորհավորել է նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի արդիվ եւ հանդես եկել բանախոսությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը 25 տարեկան է թեմայով։ Խորհրդանի ղեկավարն ամփոփ ներկայացրել է 25-ամյա հանրապետության ձեռքբերումներն եւ խոսել խնդիրների ու անելիքների մասին։ Մենք անկախություն ենք հրճակել, որ เป զի կարողանանք պաշտպանել մեր ազատությունը։ Հանրապետության հրճակումը տեղի է ունեցել միջազգային նորմերի ու գործող օրենսդրության շրջանակներում եւ այսօր իր կայացվածությամբ ու ժողովրդավարության չափանիշներով Արցախը գերազանցում է անկան որոշ ճանաչված երկրների, ընդգծել է Աշոտ Ղուլյանը։ Ելույթի ավարտին ազգային ժողովի նախագահն ուսանողներին ուսումնառության տարիներն արդյունավետ օգտագործելու կոչ է արել եւ հիշեցրել, որ այսօր առավել քան երբևէ պահանջված ու թանկ են գնահատվում մարդկային արարող ստեղծագործական միտքը, գիտելիքն ու նորարարության գաղափարը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը այսօր այցելել է Շուշիի Խաչատուր Աբովյանի անվան միջնակարգ հոսքային դպրոց եւ ավագ դասարանների աշակերտների համար անցկացրել բաց դաս Արցախի անկախության 25-ամյակը եւ մարդու հիմնարար իրավունքները թեմայով։ Շնորհավորելով տոների արթիվ, պաշտպանը կարևորել է գիտելիքներ ստանալու մոտիվացիան եւ կոչ արել ձերկ բերածով երբեք չբավարարվել։ Պաշտպանն ընդգծել է, որ Արցախի քաղաքացիների նոր սերունդը պետք է միշտ հիշի այն զրկանքները, որոնց գիտակցաբար գնացել է 25 տարի առաջ անկախություն հրճակած եւ պաշտպանած ավակ սերունդը եւ որ եկել է նոր սերնդի հերթը սեփական աշխատանքով ամրապնդելու հայրենի պետականությունը։ Այնուհետև Ռոբեն Մելիքյանը խոսել է մարդու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների, Արցախում դրանց պաշտպանվածության վիճակի, արկա խնդիրների եւ դրանց լուծման ուղղությամբ պաշտպանի գործնեության մասին։ Հանդիպան ավարտին Ռուբեն Մելիքյանը հայտարարել է դպրոցական շարադրությունների մրցույթ, ինչու են մարդու իրավունքները կարևոր խորագրով, որին կարող են մասնակցել Արցախի միջնակարգ դպրոցների ավագ դասարանների եւ ավագ դպրոցների բոլոր աշակերտները։ Մրցույթի արդյունքներն ամփոփվելու են 2016 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մարդու իրավունքների միջազգային օրը։ Երևանի Խաչիկ Դաշտենցի անվան թիվ 114 ավագ դպրոցում այսօր նոր ուսումնական տարին մեկնարկեց 1 րոպե լրությամբ եւ Քարորիա պատերազմի ընթացքում զոհված Ադամ Սահակյանի անվան դասասենյակի բացմամբ։ Միջոցառմանը ներկային կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, Ադամ Սահակյանի ծնողները, դպրոցի ողջ անձնակազմը, զինվորականներ։ Դպրոցի տնորեն Ռուզանա Կոստանյանն իր խոսքում նշեց, որ Ադամ Սահակյան ներկա խորագիրն ընտրելով իրենք ցանկացել են ասել, որ Ադամ Սահակյանը միշտ ներկա կլինի եւ իր դպրոցում, եւ իր տանը, եւ իր երկրում, եւ իր հողի վրա։ Նախարար Լևոն Մկրտչյանը շնորհակալություն հայտնելով Ադամ Սահակյանի ծնողներին խոսքն ուղեց ներկաներին ասելով. Մենք պետք է կարողանանք այնպես անել, որ այս երիտասարդների թափված արյունը ավելի ուժեղացնի մեզ։ Հակառակ պարագայում մեր ժողովուրդը հերանեկար չի ունենա։ Ադամ Սայկյանի անվան դասասենյակում նրա իրերն են ապարքևներն ու լուսանկարները։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականի ապրիլի 10-ին Ադամ Սահակյանը ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով հետմահու ապարքեվատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով, մայիսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով արիության մեդալով։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին Արցախի եւ Հայաստանի բոլոր մակարդակների կրթական հաստատություններում մեկնարկեց նոր 2016-2017 ուսումնական տարին։ Արցախի հանրային ռադիոյի այսօր լրատվական թողարկումը ջերմորեն շնորհավորում է բոլոր ուսանողներին եւ դպրոցականներին, այդ թվում առանձնապես առաջին դասարանցիներին, նրանց ծնողներին, ուսուցիչներին ու դասախոսներին նոր ուսումնական տարվա եւ գիտելիքի ու դպրոցյան օրվա արդիվ հղում իր լավագույն բարեմաղթանքները։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Սեպտեմբերի 1-ի տոնական հանդես էր Ստեփանակերտի Ավետիք Իսակյանի անվան համար 10 հիմնական դպրոցում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ես այսօր գնացի առաջի դասարան։ Ես դպրոցում սովորելու եմ շոշափ դիլքներ։ Փոքրիկ Արմանի պես այսօր հազարավոր երեխաներ են ոտք դրել կյանքի նոր շեմը նախանշող այս եզրագծին։ Կոկիկ հագնված, գույնզգույն ծաղիկները գրկած նրանք առաջին քայլն արեցին մեծ ու փոքր դժվարություններով ու բացահայտումներով լեցուն իրենց ճանապարհին։ Օրը խորհրդավոր ու տոնական էր նաև նրանով, որ գիտելիքի օրվա շնորհավորանքներին միախառնվել է նաև մեր 25-ամյա հանրապետության անկախության նշանավորումը։ Համար 10 հիմնական դպրոցն այսօր 132 առաջին դասարանցիների է ընդունել։ Հանդիսավոր տողանին կրթօջախի տնօրեն Սերգեյ Շահրամանյանը ողջունի խոսք ասաց բոլոր առաջի դասարանցիներին եւ ընդհանրապես մեր հանրապետության բոլոր աշակերտներին շնորհավորում եմ գիտելիքների օրվա կապակցությամբ, նաեւ մեր հանրապետության անկախության հռչակման 25-րդ դարիտարցի կապակցությամբ ցանկանում եմ բոլորին քաջարողջություն, երջանկություն եւ ամենից գլխավորը, որ անհրաժեշտ է մեր հանրապետությանը խաղաղություն։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարը շնորհավորական ուղերձ է հղել հանրապետության բոլոր կրթօջախներին։ Մեծ զրույցում Սլավա Ասրյանը շնորհավորանքներից բացի նաեւ տվյալներ ներկայացրեց այն մասին, թե այս տարի մենք քանի առաջին դասարանցիներ ունեցանք։ Այսօր մեկնարկեց նոր ուսումնական տարին եւ բոլոր համագործական դպրոցներում հնչեց առաջին զանգը եւ ամենակարևորը, որ առաջին դասարաններ մոտ գործեցին շուրջ 2600 առաջին դասարանցիներ։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր սովորողներին, ուսանողությանը, պրոֆեսիոնալ դասախոսական եւ մանկավարժական կոլեկտիվներին, բոլորիս այս մեծ տոնի, ինչպես նաեւ մեր հանրապետության հրճակման 25-ամյակի կապակցությամբ։ Տոն, որ ինքնին իմի է բերում մեր այս տարիների կատարածը մեր պետության զարգացման գործում եւ նաեւ իհարկե նախանշում ենք այն անելիքները, որ մենք պետք է իրականացնենք հետագա տարիներին։ Համաձայն ձևավորված ավանդույթի սեպտեմբերի 1-ին բոլոր կրթօջախներում առաջին դասը արիգության դաս է, որը վարում են պետական գործիչներ, ազատամարտիկներ կամ զինծառայողներ։ Համարտասը դպրոցում աշակերտների հյուրը Արցախի պետական համալսարանի ՆԶՊ ամբիոնի դասախոս ազատամարտիկների միության անդամ Էմիլ Ասլանյանն էր ու դպրոցին գից շեֆ Զորամասի առաջին գումարտակ բանակի շտաբի պետ Օրյուն Սերգոյանը։ Նրանք հետաքրքիր զրույց ունեցան պատանիների հետ։ Հիշեցին 1988-ն ու դրան հաջորդած պատերազմը, ինչ որտեղ կարոտով հիշվեց համազգային միասնությունն ու համերաշխությունը, որն էլ հնարավոր դարձրեց մեր հաղթանակը։ Օրյուն Սերգոյանի խոսքով անցյալ չունեցողը ոնց որ ասում են ապագա չի կարող ունենալ այսինքն անցյալը պետք է իմանաս ինչերով անցել քո նախորդ սերունդը ինչ ավանդել քեզ որպեսզի իմանաս ուր ես գնում ինչ պետք է դու տաս հաջորդ սերնդին ամբողջ թեմայի ընտրության նպատակը հենց դա է Էմիլ Ասլանյանը փոքրիկ անդրադարձ կատարեց ինչպես Արցախի հանրապետության ստեղծման պատմությանը, այնպես էլ Ադրբեջան կոչվող նորագոյացությանը, որը դեռևս 1 դար առաջ գոյություն չուներ ոչ որպես պետություն, ոչ էլ առավել եւս որպես ազգություն։ Հանդիպումն անցավ ջերմ ու անմիջական մտնոլորտում։ Յուլիա Վանյան այսօր Թեման հերախոսակապով շարունակում է հադրութի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Արդեն 22 տարի է Արցախի դպրոցներում նոր ուսումնականը սկսում է խաղաղ պայմաններում։ Սակայն ապրիլյան քարորյա պատերազմը քրկին հիշեցրեց, որ ճշնամին այդ տարիներին երբեք չի լռել եւ ամեն կերպ ձգտում է հարցը լուծել պատերազմի միջոցով։ Հաղթանակները ձեռք է բերվել նույն այդ կրթօջախներում կրթված ու դաստիարակված քաջորդիների արյան գնով։ Նրանք բոլոր արարողությունների զուր վկաններն են եւ նրանց հիշատակը բոլոր դպրոցներում հարգվեց զորության ռոկեյով եւ կատարածը սրբորեն պահպանելու ու շարունակելու հաստատակամությամբ։ Դպրոցներում ամենահանդիսավոր պահը Արաքին զանգն է, որին սպասում էին աշակերտները ու շներ, ինչու՞ չէ, նաեւ ծնողները։ Այն հնչում է ի պատիվ առաջին անգամ դպրոցաշախարտ մանուկներին։ Այս ուսումնական տարում հաջորդի շրջանում նրանց թիվը հասնում է 233-ի։ Ամենահիշարժանը առաջին դասարանցիների նկատմամբ ցուցաբերած հոգատարությունն է։ Արդեն նորություննականի շեմին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պետական բյուջեից շրջանի առաջին դասարան գնացող 233 երեխաներին յուրաքանչյուրին տրվել է 20000-ական դրամ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Երկրապահների կամավորի միության կողմից յուրաքանչյուր երեխային տրվել է պայուսակ եւ գրենական պտույտներ։ Ներներ են տրվել նաեւ Երևան քաղաքի Նուբարաշենի վարչական համայնքի կողմից։ Շրջանի աշակերտների 80%-ը կդիմավորեն հարմարավետ սանիտարահիգենիկ պայմանների առումով բավարար վիճակում գտնող կրթօջախներում։ Պետությունն ամեն ինչ անում է, որ մտած սերունդը կրթվի ու դասերակի հարմարավետ պայմաններ ունեցող ուսումնական հաստատություններում։ Շրջանում մտած սերունդի դասերակցության եւ կրթության գործով լուծված են մոտ 530 ուսուցիչներ։ Շրջանի մի շարք դպրոցներին իսկ գործեն նախադպրոցական մեկական խմբեր։ Շրջանի նոր ուսումնական տարում իրենց դռները բացեցին 16 միջնակարգ, 9 հիմնական եւ 4 մասնաճյուղեր, շուրջ 2000 աշակերտի ընդգրկումով։ Շրջանի դպրոցներում առաջին դասը անկախության դասն էր, որոնք վարեցին ինչպես վարչակազմի պատասխանատու աշխատողները, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղ Հանրապետության Պաշտպանության բանակի սպաները, որոնք աշակերտներին են ցանոթացրին մեր երիտասարդ հանրապետության անցած դժվարին ուղին։ Այդ օրը տոն է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, չէ որ բոլորը անցել են այդ ճանապարհը։ Այդ օրը բարի ու գեղեցիկ հիշողություններ արտնասնում բոլորիս մեջ։ Միջազգային լրահոսից Ռումինական Բուրսա.ru կայքում օգոստոսի 23-ին հրապարակվել է փիլիսոփա եւ հրապարակախոս, քաղաքական եւ բարոյական փիլիսոփայության մասնագետ Ռումինիայի նախկին նախագահ Տրայան Բասեսկուի գրասենյակի խորհրդական Կատալին Ավրամեսկուի հոդվածը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, որտեղ հեղինակը մատնացույց է անում ռումինական իշխանությունների եւ քաղաքական դասի լրությունը մարդկության դեմ կատարված այդ հանցագործության հանդեպ։ Որտեղ ենք հիմա ավելի քան 1 դար հետո, հարցնում է հոդվածագիրը։ Ռումինիայի իշխանությունները նույնիսկ հիմա չեն ճանաչել այդ իրադարձությունների ցեղասպան բնույթը։ Բազում ժողովրդավարական պետություններ Գերմանիա, Ֆրանսիա, Կանադա եւ այլն արդեն ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ 2016 թվականին Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը դատապարտեց ցեղասպանության ժխտումը։ Ռումինիան այս վայրագությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչելու հատուկ պարտավորություն ունի։ Հայերի մի մասը, որոնք փախել են Օսմանյան կայսրությունից 1915 թվականին, մեզ մոտ են ապաստան գտել։ Ցեղասպանությունը չի վերաբերում միայն մեկ կամ մյուս պետության պատմությանը։ Իր ընդգրկմամբ ցեղասպանությունը յուրաքանչյուր ցեղասպանություն վիրավորանք է քաղաքականության ընդհանուր արժեքների հանդեպ։ Գազպրոմը Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարության հետ պայմանավորվել է ամենակար ժամկետներում ավարտել թուրքական հոսք գազատարի շինարարության գծով բոլոր թույլտվությունները ստանալու գործառույթը։ Ռուսաստանյան գազը Թուրքիա մատակարարելու պայմանների հարցով Կոմերցիոն բանակցությունները շարունակվելու են, ասում է Գազպրոմի տեղեկատվության մեջ։ Կողմերը նաև քննարկել են էներգետիկայի ոլորտում տարածաշրջանային համագործակցության հիմնական հարցերը։ Թուրքիա մեկնած Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարար Ռամիլ Ուսուբովն օգոստոսի 31-ին հանդիպել է իր թուրք գործընկեր Էվքան Ալայի հետ։ Նշենք, որ վերջինս 3 երեկոյան հրաժարական է տվել։ Ադրբեջանական կոնտակտ.az կայքի փոխանցմամբ Երկու երկրների պաշտոնյաները քննարկել են Թուրքիայում հուլիսի 15-ի ռազմական հեղաշրջման փորձի թեման։ Էվքան Ալան մամուլի ասուլիսի ավարտին հայտարարել է, որ երկու երկրները համատեղ ուժերով պայքարելու են գյուլենականներին հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու համար մեղադրվող թուրք կրոնական քարոզիչ Ֆեթուլա Գյուլենի կոմնակիցներին բացահայտելու եւ նրանց վնասազերծելու համար։ Գյուլենի խմբավորման դեմ քայլերն Ադրբեջանում շարունակվելու են։ Դա հանցագործություն էր նաեւ Ադրբեջանի դեմ։ Խնդրից ազատվելու համար կձեռնարկվեն բոլոր հնարավոր միջոցներն ամենաբարձր մակարդակով, խոստացել է Ուսուբովը։ Մարզասերների համար Հայաստանը ներկայացնող Էդգար Խաչատրյանը բրոնզե մեդալակիր է դարձել Ֆրանսիայի Մակոն քաղաքում ավարտված հունահռոմեական ոչի իմշամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում։ 120 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Խաչատրյանը պայքարը սկսել էր 1:16 եզրափակչից, որտեղ 9-0 հաշվով հաղթել է Բելարուս Պավել Ռուդակովին, իսկ հաջորդ գոտեմարտում պարտվել է Օսման Ելդիմին։ Քանի որ թուրք ըմբիշը հասել է եզրափակիչ, Էդգար Խաչատրյանը հնարավորություն է ստացել պայքարել բրոնզե մեդալի համար։ Սփոփիչ գոտեմարտերում նա ուժեղ գտնվեց ուկրաինացի Վասիլի Վելիչկոից եւ կանադացի Նոլան Տերանչից իսկ բրոնզե մեդալի համար պայքարում 8-2 հաշվով հաղթել է ռուսաստանցի Նիկոլայ Իզմայլովին։ Հանրապետության օրվան ընթരാճ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ այսօր Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ կրոսավազք դպրոցականների մասնակցությամբ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ռոսավասկը մեր հանրապետության հրճակման 25-ամյա տարեդարձի տոնական միջոցառումներից է։ Այն մեկնարկել է ուղիղ կեսօրին վերածննդի հրապարակից։ Անցնելով քաղաքի մի քանի փողոցներով մասնակիցները հաղթահարեցին 3 կիլոմետր ճանապարհ։ Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Կարեն Մելքումյանի խոսքով մրցմանը մասնակցելու Ստեփանակերտում գործող մարզադպրոցի մարզիկները Շարվացքից Երևալովա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական դրոշը ի նշանավորումը 25 ամյակի հրճ առաջացման։ Միջոցառումը թեպետ մարզական է, բայց նրա հետապնդած նպատակները ամենևին էլ մարզական չեն, բարձաբանեց կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանը։ Մասնակցում են 250 սորոներ, որոնք իրենց հակոստով նախանշելով են Արցախի պետական դրոշը եւ սա է իմաստը նրա մեջ եւ անկասկած մենք ոչ թե այստեղ հետապնդում ենք հատուկ մրցանակներ, հաղթողներ, այլան որ այս միջոցառմամբ մենք մենք անգամ եւս այս մեծ տոնը մեզ համար նշում ենք որպես կենսական նշանակություն ունեցող տոն արդեն դպրոցականների մասնակցության միջոցով։ Կրոսավասկի արդյունքում 10 մարզիկներ առաջին 5 տեղը զբաղեցրած տղաներ ու աղջիկներ նախարարության կողմից ապարգևատրվել են հուշանվերներով ու պատվոգրերով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անապատություն, կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 18 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 19, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։